Book 2 67 67 67สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง Possessiv Pronomen 2 Possessiv Pronomen 2แว่นตา die Brille. Die Brille. เขาลืมแว่นตาของเขา Er hat seine Brille vergessen. Er hat seine Brille vergessen. เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน Wo hat er denn seine Brille? Wo hat er denn seine Brille? นาฬิกา Die Uhr. Die Uhr. นาฬิกาของเขาเสีย Seine Uhr ist kaputt. Seine Uhr ist kaputt. นาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง Die Uhr hängt an der Wand. Die Uhr hängt an der Wand. หนังสือเดินทาง Der Pass. Der Pass. ขาทำหนังสือเดินทางของเขาหาย Er hat seinen Pass verloren. Er hat seinen Pass verloren. แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน Wo hat er denn seinen Pass? Wo hat er denn seinen Pass? พวกเขา ของพวกเขา Sie ihr Sie, ihr. Die Kinder können ihre Eltern nicht finden. Die Kinder können ihre Eltern nicht finden. แต่นั่น Aber da kommen ja ihre Eltern. Aber da kommen ja ihre Eltern. คุณ ของคุณ Sie ihr Sie ihr การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณมิลเลอร์ Wie war Ihre Reise Herr Müller Wie war Ihre Reise Herr Müller ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ Wo ist Ihre Frau Herr Müller Wo ist Ihre Frau, Herr Müller? Kun, Kong Kun. Sie ihr Sie ihr การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธ Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt? Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt? สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะคุณสมิธ wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt? Wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt?